ตนาบริกทายวันไกลเมืองพาราณตีตาจาโกภะวาปัญจวัคคีเปิกุอามันเตสีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุปัญจวัคคีให้ตั้งใจฟังพระสิทธิว่า ภาทานบรระจิตไม่ควรเสพโยจะยังกาเมตุกามตุกาลิกาลุโยโคคือการประกอบตนให้ควพันด้วยการในการสลายได้ ไจากข้าศึกคือกิเลส อนัตสันติโต ไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง โยจะยังอัตกิลามาทานุโยโคคือการประกอบด้วยความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเปล่านี้ได้ทุกคนให้เกิดทุกแก่ผู้ประกอบ ก่อให้ไปจากข้าตึกคือกิเลสอนัตสันติตนไม่ประกอบด้วยประโยชน์อย่างหนึ่ง เอเตเตพิกเวอุปวันเตลุปกามมัชฌิมาปฏิปทาดูปฏิสุตังไรายข้อ่อาจารย์เป็นกลางให้ไกลไปไกลที่สุดสองอย่างนั้นนั้นตาาเตนามิตังพุทธา รู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากอุกรณียานกรณี กระทำดวงตาคือกระทำยานเครื่องรู้อุปสมายาอภิญญาญาตุโทายาอิปานายาตวาตาติยอมเป็นไปเพื่อความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดัง เวมัชฌิมาปฏิปทา ดูก่อนที่สุทางไรก็ขอปฏิบัติถึงเป็นกลางนั้นเหล่านายตาตาคาเตอาภิธังมพุทธาที่ตาตาก็ได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาจริ่งจากอุกรณียานกรณี ปราทันดวงตาคือปราทันยานเครื่องรู้ ระงเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับ อายะเมวะอริโยอาตังกิโกมะโคทางมีองแปดเครื่องไปจากอาสึกคือกิเลสนี้เอง สัมมาวาจา ภิกษุทั้งหลายอันนี้และข้อปฏิบัตินั้นเป็นกลางตาตาคตนาพิสัมพุทานที่ตาตาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งจากภูกรณียานากรณี กระทำดวงตาคือกระทำยานคือ ความเข้าไปสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดัมีทางวกปิติเวทุกขังอริยสัจจังดูก่อนที่สุทั้งหลายก็ข้อนี้แหละข้อจริงแห่งอริยบุคคลคือทุกข์ชาติมีนเธอแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชรามีนเธอ วาแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปีทุกขังแม้ความตกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความทับแก้ใจก็เป็นทุกข์อาบีเอตัมปิโยโคทุกขความ ตุปัสสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีประโยชน์ทุกคนความพลัดพากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามิจังละปณิตามิดุขามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังกิเตนะปัจจุปาทายกันทาทุกขา โยปาทานขันต์าเป็นตัวทุกข์อีทังพคปนามิตุเอทุกขสมุทโยอริยสัจจังดูก่อนพิจูทังไรก็ก้อนี้แหละความจริงแห่งอริยบุคคลคือเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอย่ายังกันอาวางทายอยากมีได้โปโนภวิกา أنا ภิกษุทั้งหลายก็ก้อนี้แลความจริงแห่งอริยบุคคลคือความดับทุกข์โยตัสสะเยวะตานายาเตสวิราคนิโรโทความดับโดยไม่ติดย่อมอยู่ได้โดยไม่เลื่อยตัณหา ให้ถึงความดับทุกข์อายะเมวะอริโยอัตกิโกมะโคถ้ามีองค์แปดื่อนไปจากข้าศึกคือกิเลสนี้เองสายทิทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ จบสัมมากัมมันโตทานนาจบสัมมาชีวรความเลี้ยงชีวิตจบสัมมาวายโมความเพียรจบสัมมาสติ ังทุกขังริยาสัจจันติเมภิกเวโอเตอนันุสุเตตุตเมตุยาคุอุตปาทิอานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนพิสุตังหลายอยากสุได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยา แล้วสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกอริยศาสตรทางโคปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวดูก่อนพิสูทางลายก็ทุกอริยสัจนี้นั่นแหละควรกำหนดรู้ด้วยปัญญา สุทางไรก็ทุกอริยสัจที่นั่นแลเราได้กำหนดรู้แล้ว อีตางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจานิเมพิโเวโุเตอนุสุเตสุธรรมเมตุยาภุตปาติยานาอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโอุตปาติดูก่อนที่สุทังไร ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกสมุทัยอริยสัจตามโกปนิทานทุกขสมุทโยอริยสัจจังมหาตาพันติเมพิโกเอ ก่อนภิสษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยอริยสัจนี้นั่นแหละผลละเสียทางโคกนิทางทุกขสมุทัยอริยสัจจังปนันติเมพิกเว ดูก่อนภิสษุทั้งหลายก็ทุกสมุทัยสัจนี้นั่นแหละเราได้ละเสียแล้วมีทางทุกขนิโรโตอริยสัจจันติเมพิกเว โอเตอนันุสุเตสุตรมเมตุยาภูตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิดูก่อนที่สุทังไรายอยากสุได้เกิดขึ้นแล้วยาได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทด เคยฟังแล้วในการก่อนว่า นี่ทุกนิโรธริยาสตร์ทางโกปนิทางทุกนิโรธริยสัจจังสาธิกาตาปันติเมพิกเว ดูก่อนทพิสุทันไรก็ทุกนิโรธริยสัจนี้นั่นแหละควรทำไม่แจ้งทางโกปนิทางทุกนิโรธริย สาธิกตันติเมภิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ทุกิโรธอริยสัจนี้นั่นแหละเราได้กระทำไม่แจ้งแล้วมีทางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกเวโอเปอนันโนสุเตสุตัมเมตุ ยาภูอุตปาทิยานาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารมโกอุตปาทิดูก่อนที่ถูกังลายอยากสู่ได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลา แล้วไม่ได้เคยฟังแล้วในการก่อนว่านี่ทุกนิโรธธรรมินีปฏิปทาริยศาสตร์ตามโคมนิตามทุกนิโรธภามินีปฏิปทาริยสัจจังภาเวตาปันจิเมพิกเว ดูก่อนที่สุทางไายก็ทุกนิโรธภามินีปฏิปทาริยสัจนี้นั่นแหละควรให้เจริญขึ้นตา หังทุกนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจยังภาวิตานิเมพิกเวตุก่อนที่ตูดังไรก็ทุกนิโรธกามินีปฏิปทาริยสัจนี้นั่นแหละเราได้เจริญแล้ว ยาวะมีวันจะเมพิกเวเมตุจะตุสุริยสัจเจตุ ติปริวัตาสวานาตาการังยธาภูตังยานาตาสนังนาสุวิสุตังอโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปัญญารู้เองตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรอดสามมีอาการจิตซ้อนอย่างนี้ยังไม่หมดจดเพียงใดแล้ว เนวตาวาวิกเวตเดวเกโลเกตมารเกตพรามเกสัจมะธรรมนิยาปัจจายะเทวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาติงดูปันทิสุทางลายเราจะยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเพื่องตรัสรู้ชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นที่ยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันรมในมุสตังสมณะรางเทวดามนุษย์ไม่ได้เพียงนั้นยะโตจะโคเมพิกเวเมตุจะตุสุริยตาเทตุ เอวันติปริวัตังุวารตาการังยะทาภูตังยานัสนังสุวิสุตังอโวติ พิกุทังลายก็เมื่อใดแลปัญญา รู้เองตามเป็นจริงแล้วอย่างไร ในอริยสัจสี่เหล่านี้ของเรา ซึ่งมีรสจามมีอาการจิตสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วยาตังมิกเวตเทวเกโลเกตมารเกตพรามเก ธิอภิสัมพุทโธปัจจัญาติดูก่อนพิสูุทังลายเมื่อนั้นเรายืนยันตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบ ไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งกว่าในโลกเป็นไปกับด้วยเทวดามันรอมในบู่สัตว์ทั้งสมณทรามเทวดามนุษย์ยาณ ตัสนาอุทปาทีก็และปัญญารู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอาุปาเมวิมุติยันติมาชาตินาติธานิปุนาภวตีว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้ไม่มีความเกิดอีกอีธรรมโวจะพระวาน พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายนี้แล้วมาสมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาติตังอภิธานุทพระภิกขุปัญจวัคคีก็มีใจยินดีเพลินภาติตธิของพระผู้มีพระภาคเจ้า อิมาสมิจาพนวัยยากรณาสมิขายามาเน กอแลเมื่อวัยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่อายัสมโตคนทัญญาสา วิรจังวิธรรมลังธรรมจากุมุทปาทีจากสุในธรรมอันปราศจากทุเลปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุคนทัญญา ยังกิตจิตสมุทยธรรมังสัพพันตามิโรธธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งปวงนั้นมีอันดับไปเป็นธรรมดาภวติเตจะภวตาธรรมจักเก ก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วภูมิมาเทวาสัตมนุษย์เวสุง เราภูมิเทวดาก็ยังเตียงให้เปลือนเอตัมภะกุภัตตาปารานติยังติปัตเนมิกทาเย เป็นไปแล้วในปายสิปัตนามฤกษายวันใกล้เมืองปาราณสีอันสมณพระเทวดามารมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้อุมานังเทวานังสัตตังกุตวา เจ้าเราจะจาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าคุมิเทวดาแล้วก็ยังเสียงให้บรรลานยาตุมาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาสาวติงกาเทวาตัสมนุทาเวสุงเทพเจ้าเหล่าจันดาวดึงได้ฟังเสียงของเทพเจ้า แล้วก็ยังเสียงให้บรรลรันสาวติสานังเทวานังสัตังปตวานยามาเทวาสัตมนุสาเวตุนเทพเจ้าเล่าฉันยามาได้ฟังเสียงของเทพเจ้า ของเทพเจ้าเหลัาจันยามาแล้วก็ยังเที่ยงให้กบรเลันตูติทานังเทวานังสัตตังตัวนิมมารติเทวาสัตมนุชาเวทุงเทพเจ้าเหลัาจันนิมมานรณีได้เป็นเส้นของเทพเจ้าเหลัาจันดุส สุตวาสารนิมิตวตุอติเทวาสัตมนุสาเวทุมเทพเจ้าลาชัยปรนิมิตวสวัสดี ได้ฟังเทียงของเทพเจ้าลาชัยนิมมายมรีแล้วก็ยังเตียงให้ไปเรื่อยปารนิมิตวสวัสดีนังเทวานังสัตตังสุตวารามกายิกาเทวานสัตมนุสสาเวทุ มเทพเจ้าเหล่าที่เกิดในหมู่พรมได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเหล่าชั้นปรานิมิตวัตวดีแล้วก็ยังเสียงให้บรรลันเอตัมภวตาภารนติยังสิปตเนมิกาตาเยอนุตรังธรรมจักรังภวติตังนาปฏิวัติยังสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวา จะอืนตูวได้ทานพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้ว นายป่ายสิปัตนามฤกษายวันไกลเมืองปารานสีทานสมณพรานเทวดามารพรมและใครๆในโลกยังไม่ให้เป็นไปได้แล้วดังนี้ สีโลกาตาตุรรมุโลกาตานี้สังคังปิตังปะตังปิตังปะเวที ได้วันไว้สะเทือนสะท้านรัน ิกเมวะเทวานังเทวานุภาวารวมเทวานุภาพของเทพยดา อัญญาโกนทัญญานีนั่นเทียว ได้มีแลแต่พระผู้มีอายุโกนทัญญาด้วยประการชนีแล